Hulle het lookies getrek en hulle het vir die nageslag van Josef die grond gegee wat begin bij die Jordaan rivier na by Jericho, oos van die Jericho fonteine. Die grens gaan van Jericho dier die woestijn na die Bid Elberge, en van Bid El na die stad Lis, en dan voorbij die grens van die Arkite na die stad Otoro. Daarna gaan die grens wees na die grens van die Jafletite tot teen die grens van die stad Bid Goron onder in die stad Geser, en dan tot teen die Sedert. Dit is die grond wat die nageslag van Josef, die stamme Manasse en Ephraim, gekry het. Die grens van die grond van die families in die Ephraim stam gaan van die stad Altrot Adar in die ooste na die stad Bidgeron boe en dan verder tot teen die Sedert. Van die stad Mikmetat in die noorde draai die grens voorbij die stad Taana Tzilu na die stad Januag in die ooste. Van Januag gaan die grens af na die stede Altorot en Naara, en dan na Jerego en tot teen die Jordaan rivier. Van die stad Tapua gaan die grens wees in die Kanafvallei tot teen die Sedert. Dit is die grond van die families in die Ephraimstam. Die Ephraim mense het ook stede gekry op die grond van die Manasse mense, hulle het die stede en die dorpies daar nabij gekry. Die Ephraim mense het nie die Kanaanite oorwin en weggejaag wat in die stad geser gewoon het nie. Die Kanaanite woon nou nog tussen die Ephraim mensen, maar hulle moet vir die Ephraim mensen werk.